za otkupljenje od grešne ovisnosti. Neka ova priprema bude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Neka sa mnom bude tvoja milost, gospodine Isuse Kriste tvoja ljubav, Bože oče, i tvoje zajedništvo, duše sveti. Nakana Vječni oče, prikazujem ti žrtvu Tvoga preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kako bih njegovom ljubavlju skriža križa bila otkupljena od grešnih ovisnosti, grešnih sklonosti i grešnih navezanosti. Posvijesti si grešnu ovisnost, sklonost i navezanost za koju prikazuješ. Zahvaljujem ti, gospodine, za dar života. Ti si me zamislio i stvorio čudesno na svoju sliku i priliku. Stvorio si me da živim vječno. Dajući mi priliku da ovo zemaljskim životom odredim kakva će vječnost biti za mene. ti si mi, gospodine, darovao duha svetoga kako bih se mogla uvijek iznova napunjati njegovom milošću. Kako bih mogla uvijek iznova dolaziti k tebi. u tebe ulaziti i u tebi ostajati. Zazivaj sada duha svetoga svim srcem, tako dugo koliko osjećaš da trebaš. Hvala ti, gospodine, što si spreman uključiti se u svaku životnu situaciju u koju te pozovem srcem. Znam, gospodine, da se bez tebe, bez tvog oproštenja ne mogu spasiti. Zato ti hvala, Oče, što si dao svog jedinorođenog sina Isusa Krista da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne već da ima život vječni Hvala tebi, Isuse, što si umjesto mene platio kaznu za moje grijehe i za moje opačine. Hvala ti što želiš, trpeći i umirući na križu, uzeti na sebe moje boli, moja poniženja, moju povrijeđenost i strahove. Hvala ti što želiš ponijeti moje bolesti i što me želiš svojim ranama iscijeliti. Hvala ti što me želiš osloboditi od moje grešne ovisnosti. Moje grešne sklonosti i moje grešne navezanosti. Hvala ti, gospodine, za tvoju neizmjernu ljubav prema prezrenima. Odbačenima. Bolesnima. i svim drugim patnicima. Hvala ti što po Euharistiji, po blagovanju tvog tijela i tvoje predragocijene krvi, mogu biti otkupljena i oslobođena od svojih opačina, od svojih grešnih ovisnosti i grešnih sklonosti. Gospodine, samo ti znaš koliko sam puta sagriješila mislima riječima i dijelima. Gospodine, samo ti znaš koliko sam puta uvrijedila tebe. Povrijedila sebe. svoje bližnje i mnoge druge ljude. Samo ti znaš koliko sam boli nanijela sebi i drugima. Posebno najbližima. Samo ti znaš koliko se drugi osjećaju odbačenima od mene. Gospodine, molim te da onima protiv kojih sam sagriješila, podariš milost kako bi mi mogli oprostiti. Molim te da nas otkupiš od posljedica mojih grijeha. I da nam iscijeliš Rane Na poseban ti način donosim svoj preveliki grijeh, grijeh kojeg se ne mogu osloboditi sama i koji me uvijek iznova nadvladava. sjeti se još jednom svoje ovisnosti ili sklonosti. Gospodine, donosim ti i osobu na koju sam grešno navezana. molim te, oprosti mi. Otkupi me i oslobodi. Gospodine, samo ti znaš koliko sam puta propustila oprostiti onima koji su me povrijedili. Gospodine, ti si nam rekao da ćeš nam oprostiti onako kako ćemo mi oprostiti onima koji su nas povrijedili. Gospodine, zaista želim oprostiti svima koji su me na bilo koji način povrijedili. Isuse, želim oprostiti i tvojom milošću zaista opraštam onima kojima je žao i koji se kaju. ali i onima koji se nekaju i kojima iz bilo kojeg razloga nije žao što su me povrijedili ili to čine još uvijek. dobri Bože. Opraštam i onima koji nisu bili svjesni da mi nanose bol. Gospodine, posebno mi je stalo do toga da oprostim svojim roditeljima. Znam, gospodine, da mnogo puta nisu bili svjesni da mi nanose bol. I da često nisu znali ili nisu mogli biti bolji prema meni. Oče naš, opraštam svima jer si nas sve stvorio s ljubavlju i čezneš da se svaki od nas grešnika obrati i živi. Gospodine, donosim ti rane duše koje su još uvijek neotkupljene i neiscijeljene. koje još uvijek krvare i oduzimaju mi radost života. Gospodine, molim te da me svojom ljubavlju skriža kroz svetu misnu žrtvu otkupiš od tih rana. Gospodine, molim te, otkupi me i od svih negativnih posljedica koje su proizašle iz moje ranjenosti. Otkupi me. Iscijeli i oslobodi od osjećaja odbačenosti. osjećaja manje vrijednosti, i osjećaja krivnje. Otkupi me od mržnje, gorčine, razočaranja Srčbe i bijesa. Otkupi me od strahova i tjeskobe. Otkupi me, gospodine, od depresije samo sažaljenja i svih drugih psihičkih smetnji. Molim te, Isuse, otkupi me od tuđih očekivanja s kojima se nisam mogla ili se još uvijek ne mogu nositi. Molim te, gospodine, otkupi me od najtežih sjećanja koje sam potisnula u sebi. Pokušaj navesti ono s čime ti je najteže suočiti se ili što ti je najteže nositi. Gospodine, čvrsto vjerujem da ću u Euharistiji blagovati tvoje tijelo i tvoju krv. Blagovati tebe, žrtvenog jaganjca, koji si bio ubijen za nas. Vjerujem, gospodine, da ću tako stvarno sudjelovati u tvojoj otkupiteljskoj žrtvi. Prikazujući je ocu za svoje potrebe i za potrebe drugih. Vjerujem da mi opraštaš da me oslobađaš i ispunjaš duhom svetim. Duše sveti, molim te da me vodiš kroz svetu misu. Molim te da razliješ očevu ljubav u moje srce. Da se mogu zaista svim svojim srcem predati u njegovu volju i primiti otkupljenje, iscijeljenje i oslobođenje. Anđelu moj, čuvaj moje misli za vrijeme svete mise, kako bi bile s Bogom i u Bogu. Sveta Mario, Majko Božja, moli za mene. Ti si, Mario, najdublje povezana s Isusovom mukom i smrću. Ti si stajala pod njegovim križem. Ti si mu bila utjeha i snaga u njegovim najtežim trenucima. Ti si iskusila svu dubinu boli koja je drugim ljudima ostala sakrivena. Ti, Mario, znaš moj stid zbog grijeha koji me je zarobio. Neka tvoja ljubav, Mario, dopre do moje duše i neka me tvoja majčinska ljubav oslobodi. Da se mogu potpuno predati u milosrđe Tvoga Sina Isusa. Sveti Josipe, Sveti Boži pravedniče, moli za mene. Sveti apostoli, Petre i Ivane Sveti Franjo Asiški Sveta Klaro Sveti Franjo Ksaverski Sveta Terezio Avilska Sveta Mala Terezio Sveti Padre Pio Sveti Leopolde Bogdane Mandiću Blaženi Alojzije Stepinče Svi sveti kojima sam se ikad molila, pomozite mi. Ljubeći me, pred Božjim prijestoljem. Sjeti se i drugih svetaca kojima se moliš. Duše u čistilištu, molite za mene kako bih u svetoj misnoj žrtvi sudjelovala sa što većim žarom. Pričesna meditacija Gospodine Isuse i jaganče Božji, nisam dostojna da uniđeš pod moj krov. Nisam dostojna da uniđeš u moju grešnu dušu. Ali te ipak svim srcem molim da me ispuniš svojom prisutnošću. Jer, gospodine, kako ću sama po sebi postati dostojna? Kako ću, gospodine, sama zapaliti svjetlost u svojoj duši kad si ti svjetlost? kad ti jedini možeš prosvjetliti moje tame. Kad ti jedini možeš učiniti da srcem progledam, da srcem pročujem, da srcem razumijem, da se iskreno pokajem, i primim svjetlost. Kako ću, gospodine, sama zacijeliti rane koje mi ne daju da ti povjerujem i da ti predam svoju prošlost, sadašnjost i budućnost. kako ću, gospodine, bez tebe, koji si jedini pravi mir, umiriti svoju dušu. Kako će, gospodine, moja duša živjeti ako ti koji si život ne prebivaš u njoj. Uđi, Isuse, reci riječ i ozdravit će čitavo moje biće. Uđi, Isuse, u mene privuci me na svoj križ. Uvuci me u svoje srce, jer ti želim predati svoje boli, jer ti želim predati svoje ranjeno srce. Uđi Isuse, u moje najdublje dubine. Otkupi me i oslobodi od svake svezanosti i navezanosti na bilo koji grijeh. Uđi, Isuse, i oslobodi me od grešne navezanosti na bilo koju osobu. Uđi, Isuse, i nauči me ljubiti onako kako si nas ti ljubio. Amen. Nastavi u srcu gospodinu svojim riječima zahvaljivati, blagoslivljati ga i veličati.